Ah, nag-start kasi siya sa ano eh. Si Nostra yung mismong nag-3D. Siya yung gumagawa ng 3D sculpt sa software. Then papadala, ipiprint. So yung pagpipaint, medyo tuma, mga siguro mga one week before mo matapos. Yung, ah, siguro, kasi sabay-sabay naman po eh. So oh, kung may 5 kang i-release, may lalabas mo siya ng ah, within the week. Kaya lang ang problem kasi yung pag-conceptualize ng colorway. Doon kasi nagkakatalo. The Pod Network Entertainment. Don, don, don, don, don, November 5 pa talaga. Oy! Check, dig, check, dig, check it in. Dig it in, dig it Wait lang, sir. Pilit ko muna yung alak natin. November 5 to lalabas, nong, nong. Yan, yan. November 5. After Nong, Halloween. nong, nong, kakagaling lang natin ito ng Thailand. At ang nangyari sa Thailand ay... Stays in Thailand. Ay... At ngayong araw na to, darating si... Ah, ba- Sino? <laughs> Sino? Ano? Hindi ko rin nakapa ako. Welcome to the Cool Pals! Episode 738. Exclusive on Spotify and YouTube. Pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem. Alam mo yung kanta na yun? Ano yan? Ano yan? Yo, yo ay, sa, tama sabi pa, paano mo? Eh, Shout for joy. Hindi, hindi, hindi. Ano? Si ano? Si, pa, si... Toy Soldiers. Si Boss. Ang ganda. Sino kumanta niyan? Dalawa eh. Si Eminem tsaka yung original ay si Martika. O oh, may pelikula rin yan, okay rin. Hmm. Ito ba yung ano, yung may ano, kalaban silang, ang kalaban yung mga sundalo? Mga terorista. Pinasok yung eskwelahan yata ng mga terorista, ganun. Parang ang layo <laughs> Toy Soldiers, hindi ba ito yung Hindi ba ano? 9-11? <laughs> May ibang topic. Ito yung may kalaban na alien. Toy Soldiers. yun yung Ito Hindi. yung ano... Pero terorista yung kay Yung, Ramsey. yung Toy Soldiers, di ba yung animation yan? Na parang mga laruan na nabuhay. Oh, y- yung... Tapos yung yun? sundalo, ang kwento, yung sundalo yung mababait. Tapos yung mga alien yung masama. Hmm. Pero sa totoong buhay, yung alien yung mababait. Yung, yung mga, mga sundalo, yung mga sundalo yung masasama. Oh, yun ba yung may may pana sa kamay yung leader nila? Yan, oo. Yung mukhang aso. Ano Oo. title niya para sa mga listeners natin? Na, pag mukhang aso, mabait talaga. Toy soldiers. <laughs> Toy Soldiers? Toy soldiers yan eh. Tama ba yun sa mga guests natin? Tama, Alam niyo ba tama. yan? Naalala niyo ba? yan? Naalala niyo yung Alam mo sa mga Palabas. laruan, mahal yan. Yung mga toy soldiers na mga action figures, ma- sobrang Rare rare, yan. rare yan, sought after yan, saka mahal. So mm. bihira ka makakita nung ganun. Small soldiers yata. Ay, small soldiers oh. pala. Ditoy soldiers, small soldiers. Pero tama yung description oh. mo. oh, <laughs> pero tama. ano, ang tawag, Christian dance pare. Ang naging ano, inspirasyon ko dun sa Toy Soldiers naman, yung Toy Soldiers sa Toy Story. Ah, ah yung Green men. Mali, green mali man. ako. Hindi, pero kasi, kay <laughs> eh, kwento ko lang. Kasi nililinaw mo kasi na. Kasi ngayon ko lang, ngayong taon ko lang napanood yung Toy, ay, yung Toy Story. What? Ngayon, ngayong taon... Ganyan kayo kahirap dati? Wala kayong TV dati? <laughs> Anong... Ay, ay, ay, sisingin yung magulang ko! Haba lang. <laughs> Eh, Hindi ngayon ko alam. Dota kasi yung Dota. Ang ganda pala ng istorya niya ng Toy Story. Alam namin 10 years ago pa, baka 20 <laughs> years ayun ago pa. Hindi lang 20. Kaya nung pumunta kami sa Hong Kong, ah, kasi naging parang nung napanood ko yung Toy Story, na naging paborito ko si Buzz Lightyear. Hmm. Tapos nung pumunta kami ng ano ng Hong Kong Disneyland, putang ina may Buzz Lightyear ang laki niya. Tapos nagsasalita. Ano sabi niya sa'yo? Pilipino ako. Brad, Pilipino ka. <laughs> Oh, eh, ano, pinag-iisipan ko kung, ah, kayo, parang pagbibili kayo ng laruan na gusto nyo, ano yung uh, ah, makukonsider nyo sa atang, ay, nagagastos ako dito. Kasi nagtatalo pa yung, pagka ah, binili ko to, saan ko siya ilalagay? Ganon. Malaking bagay siguro yung nabubuhay yung kabataan mo. Mm. So yung bibilin mong toy, makakapagpaalala sa kabataan. Mo. Drama ang puta. Hindi, totoo yun. <laughs> yun din naman yung... Yung mga sagutan nito, laging madrama eh. <laughs> Putang ina to. Yun din naman ang ah. ginagawa mo. Eh. laging, laging may cue music. Kaya mm. kaya may cue music. Mm. Kahit masaya yung topic, oh. Mm. inire-relate sa ano. Yung buhay mo. <laughs> Pakwentuhin mo muna. Oh, go mo man. Ba't ikaw ba nangongolekta ka Ay, na naman? pinalik sa'yo. Pinalik <laughs> Ibig tuloy sa'yo. sabihin, willing ba kayo mamili ng laruan ng mga bagong issues? Or... Hmm. Ay, ako. Oo. Ikaw rin ba? Hindi. Ako, si James kasi talagang, ano to eh, bagong toy collector. So talagang, saka mas bata siya sa akin eh. So yung mga nagugustuhan niya, eh mga bago, saka mga 90s. So ako, mga later on pa 80s. Ang kaya ako nangongolekta ng laruan ngayon kasi ang ang ang saya makita yung gaano kadetalyado na yung mga laruan ngayon eh. Kung paano mo siya napanood noong bata ka, ganun, ganun na yung itsura niya. Oh. Nung ano, kaya... So naalala mo yung putang ilang kabataan mo? Oo, kaya nga, kaya nga, kaya nangongolekta ng laruan dahil gusto mong balikan yung kabataan mo eh. Oh. Oh. Diba? Alam mo, kaya po tayo nagtatrabaho ngayon, Your Honor. <laughs> kaya tayo nagtatrabaho ngayon, 'di ba? Lahat naman ng gusto natin papunta rin sa gusto nating maging bata ulit. Bakit ka nagtatrabaho na maigi? Gusto mo mag-retire ng maaga. Gusto mo pa maabutan pa yung panahon na wala kang trabaho. Nakatulad rin nung kabataan mo, wala kang trabaho, wala kang iniisip. 'Di ba? lahat tayo nabubuhay para maging bata ulit. Ang inat, ang, ang sarap. Kaya pala yung tito ko, ano, yung girlfriend niya, high school <laughs> ulit. Di ba? Tama yan, tito. Tama yan, tito. Ituloy mo yan, <laughs> tito. Kasi ano nung kabataan niya eh. Totoo nga, no? Pagka-retire niya, bumalik siya sa kabataan. <laughs> Because you live vicariously to those high school students. Oo. Hindi, ako iba eh. Ayun, dinala niyo naman. Hindi natin kinurek. Ah. <laughs> Hindi natin kinurek. Yung Tito Boy. Yes. Hindi, ako... Yes to... <laughs> Tangina! Joke na, cut mo yun. Ah. <laughs> Ang ina mo. Tangina, parang iba, last episode natin. Iba, iba yung feeling. Oh, tangina, pangatlong episode to, lasing na ako. Iba yung feeling na makakita ka ng laruan na, na, na, ah, na ng kabataan mo, di ba? Uh, nung isang araw, pumunta ako, isang nagkaroon ng toy fair sa Santa Lucia, mm. yung October Fair. Nakakita ako ng... Oo oh, nga, galing. October Fair. <laughs> Wala na kayo maisip, ha? Oo. Oh. <laughs> Sige, hindi naman pwede Toytober. <laughs> Toytober. Oo, oh, di ba? Parang Joktober Fest. Oo, oh, yan. Tapos na, oh, November tapos na. na. Oh. Salamat sa lahat ng pumunta. Uh, nakakita ako ng Mortal Kombat na figure. Tapos ang tinitingnan ko palagi yung likod kung, il- kung gaano nakaluma. Uy, 96, sabi ko. Luma na to. Tapos babalik yung kampano, 96. Ito yung nilaro ko yung... Titi mo. Ah. <laughs> Tawag niya sa kanya si Mortal Kombat. <laughs> Oy, Mortal Kombat! Oh. Sub-Zero, no? Fatality! Oy, tayo na, shout Come shot to the bench here. Ang, ano, ang sasabihin mo, come over here. <laughs> Come over there. Come over here. Ta- ano, out kay, ano, kay Kislot, ha? Ah. Tarantado ka. Nung pumunta kami dyan sa inyo, binugbog mo ako sa Mortal Kombat. Ah, Sige, laro ka, boss nung. Laro, laro ka. Tangina, tinatawanan niya kami. Ha, ha, ha. Yung Anong batang, laro? ano Ah, Mortal Kombat. Anong console? PS4. PS4. Oh. Yung 11 ba yan? Oo, oh. yung medyo ano na talagang Brutal brutal. na yung fatality. yung pag sinuntok mo may nababa may nababaling ribs ganun. Tapos tinatawanan niya kami, nakakainis. Na nakakatawa naman talaga. <laughs> Oo, na, nakaka, nakaka Pero yun nga yung bumalik sa akin. Kasi nung Sega Genesis, lumabas yung Mortal Kombat. Yun yung may na-introduce ka sa sa game na may dugo. Tapos brutal. Mm. Yung tinatanggal yung ulo. Kasi galing ka Street Fighter, di ba? Bugbugan lang yun, knockout Mga lang yun. Eh. Ganyang eh. edad, talagang gusto mo nang may dugo eh. Oo, ah, oo lalo na kung Saan ka na naman papunta? <laughs> lalo na. mo. <laughs> Hindi, pero totoo. Ano kaya kung may character sa Mortal Kombat na buntis? <laughs> Eh, bawal siya sa pakin. Bawal siya sa pakin, no? <laughs> Bawal. Anong fatality niya? Kahit amba, bawal eh, no? Kahit ambal, bawal. Ano eh, babatuhin ka ng Hindi, fetus? yung, yung kalaban din, Yung pagkalaban mo yung buntis, pag nanalo yung buntis, ang fatality, papakasalan mo siya. Tapos ikaw magpapalaki ng bata. Naninindigan Dahil mo. hindi sa akin to, fatality. <laughs> Pakita sa hospital bill. Oo, lahat to. Oh. Hindi, pero yung manumbalik yung yung memories mo na nilalaro mo siya sa video games, tapos itong larong, yung laruan nito ay lumabas nung panahon nung college ka, mm. nung kasagahan pa nung kasaganahan pa nung laro, pati yung gusto mo. Tapos meron ka na nun, iba yung sa'yo nun. Ang naalala ko, Jibs, ano, sabi ni Kislot niyan, yan ang banding nila mag-asawa. Alin? Naglalaro sila ng Mortal Kombat. Oo. Oh. Dalawa. To, so parang nag, doon sila nag-aasawa. Akala ko suntukan ng buntis yung asawa niya. <laughs> Hindi. Kumbaga parang yan ang ah, kaya siya gumaling kasi kailangan din niyang galingan. Oo, kasi chemical ang ano daw, minsan nagigipustahan daw nila mag-asawa kung sino maghuhugas ng pinggan. Oo nga. Yun ang fatality. Yun nga ang penalty. Kaya, kaya naman ano eh, maganda nga rin talagang isa yun mga video game, laruan. Yun yung hmm. nagdadala sa atin sa kabataan. Kaya Kaya- shoutout ko din muna pala James Team Brocha, yung toy community. Napakagaling. Ang Ganda na pangalan na Team Brocha. Kaya naman nagdala tayo dito ng mga guests. Brocheros. Hindi, ba- Sila ba Team Brocha? Team Rocha ba kayo? Brotsador. Eto, nandito ang ah, mga toy creators. Oo. Hmm. Yan. Yan. Ito kasi ah, mag gumagawa sila ng mga bagong klase ng laruan. Mm-mm. Kilalanin muna natin sila. sige. Pwede ba kayo magpakilala isa-isa? Ah, ako si Jason Payapag. Kilala ko sa Art Toys as JRP kasi yun yung initial ko. Then yung character ko, part ako, ako yung sa Mutang Pak Studio. Butang pa. Mutang Pak. Then yung character ko po is Chago. Ah, Chago is hinango ko siya dun sa name nung uh, name ng anak ko. Mm. Ah, parang ano, fully developed na Rogel Nardo. <laughs> Nakakasalita. Ito, oh. yung mga ang karakter ni Tiago ay yung mga tatlong nasa harapan mo. Yes. Oh. Mm. Yung may isang malaking goggles sa muka. Parang ayun ang pinaka-distinct mark ng karakter ko, yung goggles. Yan, yung goggles. Yes. Tapos Tiago Bersia, ibig sabihin, is originate from isang character then iba-iba siyang mode. Like, this is the... Uh, Para si Ramon Revilla. <laughs> <laughs> yes. Oo, oh, kasi may minatong puti. Yes, yes. Parang ganun po. May... Lahat yan ay makikita sa... ano <laughs> Lahat yan ay makikita sa Muntanga Studio. Mutang Park Studio, yes po. Mutang Park. Anong Muntanga? Tang ina, anong studio yun? Putang ina mo! Putang ina. Ako na, ako na, parang pasensya na. Putang ina mo! Nakasulat na eh! Putang ina mo ka eh! Putang pa! Putang pa, putang pa. Nakatakip, nakatakip kasi yung isa. Mutang lang ang alam ko. What time? Mutang pa. Mutang pa. Mutang pa. Hindi niya Mutang pa. Ito, oh, Hindi niya sinasadya yun. Sorry, sorry, sorry. Ah. Lalo lang kasi na... Natatakpan. <laughs> Natatakpan ng ulo. Eh. Mutang pa. Ano ang backstory ni Tiago? Ah, uh, soul, ano siya? Space Soul Reaper. So siya yung parang nangongolek dun sa mga soul na na uh, parang naligaw sa space. Then, nag-ano siya ng mga iba't ibang mode like ninja mode, mafia mode, and yung original character niya, yung OG. Yung Reaper na. Yes. May Reaper. Yes. Ganda. Reaper. Ah, alin dyan? Dal- dalawa yung may Reaper eh. Ito yung, yung OG, yung ito po yung Ninja. Si ah, yung, yung red po. Di ko. Yes. Ayan. Ayan. Anong kasalanan kaya nung mga napupunta sa space na lost souls? Ba't sila nandun? Di ko rin alam eh. uh, <laughs> Basta't yung mga naligaw lang. Uh, I mean ah. yung... Hindi mo, hindi, hindi ka gumagawa ng kwento dyan sa mga... Actually, nag-start kami na ano eh, parang nag-focus muna kami dun sa creations nung Chago Hmm. Then, saka kami gumagawa ng mga backstory kapag rinirelease na. Uh, uh, suggest ko backstory niyan mga may problema sa kasarian. <laughs> identity crisis. oh. Anyway, punta naman tayo sa susunod na... What? Saka pa eh! Na-miss niya. Munta. Na-miss, na-miss niya. Munta nga ka rin. Saka pa eh! <laughs> Okay, punta naman tayo dito sa isa pang uh, toy ah, creator. ako si Noel Placino. Uh, ah. ah, lapit ka lang sa mic. Fine. Noel, ah, kilala ako sa ano, ah, kilala ako sa street. Lapit ka Galing pa sa mic. <laughs> Sorry. tutok, itutok mo talaga. Sa, ano. yan. Uh, street street artist kasi Oh. So, yung street name ko is Nostra. Yun na rin yung ginamit ko rito sa Toy Scene. Kasi Nostra. wala pa akong one year dito. Ay, Meron na. One, one year. Oh, kaka one year lang din. So, Anong meaning ng street ano street artist? yung Nostra? Parang ano kasi yun eh, parang labo-labo na simula nung nung high nung high school hanggang college hanggang oh. napunta ako sa street. Di ba Crime ano, Family Nostra? La Casa Nostra? Ah, yung Dun, ano yata yun. Uh, Di ba Nostradamus? O Hindi, ano? hindi, hindi. Oh. basta yun. Sa <laughs> meron, alam ko meron din. Pero pag, meron, oh, oh, yung Nostra pag na yun. street, street artist, ganun. Uh, pa, ano yun? Graffiti. Sa, graffiti. graffiti artist. Ah. Saan pa mga, saan, nakikita pa ba yung mga ginawa mo noon? Binubura na MMDA oh, meron, the next meron, meron. Ka <laughs> kahapon lang. Actually, kahapon lang may ginawa rin kami dito lang banda sa... Dito lang din. Mismo. Mm. Lapit Nakalimutan ko yung, nakalimutan ko yung lugar pero dito lang din. Sa Pasig. BGC ako madalas Pasig lang din, oh, nila. oh, Pasig lang din. Oh. Oh, yung isang friend ko gumawa siya sa BGC. Yung talagang commission siya ng ano eh. Ng BGC. ng Bawal BGC. umehe dito. <laughs> Yung mga malala, yung astronaut doon. Ah, ah, kitang-kita yun ha. Oo, gawain ng... Spray paint ang gamit. Hindi ko alam eh. Cutics. Wala ako dun. Wala kasi ako dun eh. Ah. Ang gamit mo spray paint. Yes po. So, gaano katagal ang isang obra pag sa ah, kalye? Ah, dapat isang buong araw lang matapos mo na. Kasi, Kasi mahuli ka na ng pulis. hindi, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Ulan, ulan eh. May mga wall naman na, na legal pinapaalam namin hmm. sa sa mga owner ng wall mismo pwede naman yun. Hindi naman kailangan laging legal. May kakilala ka na ano na talagang sumasampa dun sa mga tulay para makapag uh, graffiti. Ah, marami, marami. Talaga. Oo. Parang may harness ba sila o wala? Kasi makikita mo to Hindi parang ginagamit yung spray paint. <laughs> Parang Iron Man. Iron Man. no? get pack. Marami, marami din, madami din. May harness sila o wala? Ah, wala, wala, wala. Baka ang tibay ng mga yun. Ma- madalas makaka-experience ka ng ganyan eh, no? Mapapaisip ka kung paano nila napinturahan yung Oo. location na yun. Oo. May isa sa Australia, nakita ko. Hmm. Ah, nasa ano kami, top floor ng building. Tapos Nakaubad naki- siya? Hindi, nakita ko, <laughs> yung top ng building, yung edge, may nakasulat. Ano? Basta may graffiti I na eh. see you. Talagay oh, basta may graffiti. Uh-huh. Ah. Tapos parang iniisip mo, paano, paano nila nalag- nagawa oh, yun? Sa side mismo ng building? Sa, oo, sa side mismo ng building. Sa pinakatuktok pa. So malamang, nag, ano pa sila? Rappel? Hindi ko alam kung rappel. Baka gamit nila yung sa mga pinto, yung mga naglilinis ng side ng ano. Tapos pabaliktad nila sinulat. Eh di nakabitin <laughs> pati wala. eh. May, may credit pa. parang May credit pa sa streets 'yon kung gaano mas mahirap mo nalagyan ng Oo, ano. meron, meron. Hmm. Ano ang pinakakilala kang obra sa kalsada? Rizal sa Malacanang. <laughs> Pag sabi, ito si ano gumawa nito. Yung statwa ni Jose Rizal. Ah, ano kasi ako eh, ah, more on graf- ano, ah, graffiti characters. So, yung style lang mismo yung nakikilala nila. Hmm. Hindi ah, yung mismo. Yung ano. lugar. Nai- yung style nung pagkakagawa ng character mismo. Nung, yun. oo. Ito bang mga gawa mo na laruan is hango dun sa mga hmm, graffiti mo? Hindi eh. Iba. Parang Paano ka iba napasok ako. dito? Ito naman, parang, ah, may isa lang na nag, nasa toy scene na tropa din. Na, kilala na siya sa toy scene. Tapos sinabihan niya ako, na, gawa ka nito. Mahilig ka naman gumawa ng mga characters eh. So, try mo. Eh, nag-aaral din ako mag 3D nun. So, tinry ko. So, ito, yung version 1. Siya yung pinaka ano Naging pangalan inspiration niya? Ano? para sa lahat. Siya naman si Mori. Mori. Mori. Ano ano ang backstory naman ni Mori? Ah, si Mori is ano, uh, leopard gecko siya. Mm. Ah, galing siya doon sa... eh, may alaga kasi akong leopard gecko dati. So, kailangan kong kailangan ko gumawa or mag-isip ng ibang characters na hindi hindi ko pa nakikita hmm. sa toy scene. So, yun, ito yung ginawa ko dahil wala pa naman ako nakikita nito. Tsaka meron din naman akong connection doon sa geckos kasi nag-aalaga ako ng geckos. Hanggang ngayon? Hanggang, hindi na ngayon. Hindi na. Dahil ba naniwala ka na mahal yung gecko dati? Mm, <laughs> Di ba? Di ba eh. lumabas yung, ano, da, naalala niyo yun? Yung, yung mga lumaba, toko? Yung mga oh. toko na, <laughs> na nagmahal yung um, mga toko kasi... Dahil sa ginagamit na gamot? Oh, sa cancer. Hindi, iba, iba yung gecko na yun sa ano na Gina, ah. Oo. Sorry pala, decision. <laughs> iba yan, Pa- iba paano ka nauwi sa gecko? Anong meron sa gecko na... Oh, wala, mahilig ako sa mga exotic animals dati. Snakes, yung hmm. mga ganun. Mga spiders, yan. Ah, napagtripan mo ng tanggalan ng buntot, isang gecko mo. <laughs> Hindi pa naman. Kaya nga tumaba. in-stop ko na din yun kasi ah, parang nahihirapan ako pag nakikita ko namamatayan ako ng mga alaga. Ah. Kaya in-stop ko na din. So, ito na lang, dahilan? gumawa na lang ako ng ano. Minsan, Ikaw yung dahilan ng pagkamatay? Oo. Anong ginagawa? Ina- Meron akong isang alaga na kuryente siya. Kasi dinikit ko lang yung ilaw, tapos nalaglag yung sa tubigan niya. Kuryente siya. Takin. <laughs> Toko ko. Aksidente naman. yun. Aksidente Aksidente naman. naman yun. Pero ano, ano siya, bearded dragon naman yun. Ah, Etong isang character mo, Actually, siya din yan lahat. Mori yan lahat. Ibang version lang. Etong version to ko, Eto, galing na to sa, sinama ko na yung sa pagiging, ano, uh, graffiti artist. Oh, yun, Yan, may meron, kaya meron siyang hawak na lata rito, na hmm. spray can. Yan. Okay. Tapos yung isa naman, mukhang Tas- ahas to eh. Eto, de, leopard gecko pa rin siya, pero para siyang, ano, nakasuot siya ng mask ng yung hmm. parang sa mga Jollibee mascot, hmm. mascot oh. Parang mascot naman siya. Kasama niya, eto, ayan, magkasama sila. Ano kasi sila eh, uh, collaboration piece sila. Apat sila actually. Kaya apat. pala parang orange. Oo. Oh. Apat sila. Sa anong... Psycho Gang. Psycho Gang, oo. Oh. Yan. Sorry, naabangas ako eh. <laughs> okay lang. Okay lang. Ito, ito naman, ito naman. Meron ka na dyan pinasok sa puwet. <laughs> Pampawala na ka ba? Aksidente lang. na ka ba? Para lang ano. Uh... Actually, lima yan eh. Saglit, ilalabas niya pa isa. <laughs> Hindi ko pa na-try eh. <laughs> Testing ko kaya. <laughs> Ay, yung isa, sorry, ano yan? Ito, bagal lang to, hindi pa siya, hindi, hindi pa siya na-release ngayon. Uh, kaya kanina ko lang siya pininturahan ng base. Yan. Hmm. Dragon Mori naman siya. Ay, so hindi pa siya tapos. Hmm. Hindi pa siya tapos. Wala pa siyang kulay talaga. May tanong ka, Kems? Eh, iramin ko lang tong natatanggal yung sombrero. Oh, ganda ng mata eh, no? Oo. Anong backstory niya? Natatanggal din yung buntot. Gawa mo rin ng oh. backstory, Rem. Ay, gagi, sorry. tanggal. Oo, pwede ikaw na gumawa. mo, saka. Hindi, na, na, magnet yan, na magnet. Bayaran mo yan. Hindi, ang whole name niya ay Moriwana oh, <laughs> di Kaya ba ganyan yung sombrero niya? Oo, mukha nga siya. Oo, oh, ayan oh, Oo nga. Hindi nga, napantay yung mata niya eh. Wasak na wasak siya. eh. <laughs> Ganda. Yan, punta naman tayo dito kay ah, Devil Boy. Si, ano naman ang ah, name mo, sir? Ah, hi, ako si Binoy Lorenzana from Flicktoons. Flicktoons yung... Ano ba yung... Ano ba yan? Studio? O ano? Um, actually, brand siya eh, brand. So, meron kaming sari-sarili naming names. So ako, na-present ko yung ni-start ko, which is Flicktoons. Tapos under Flicktoons, pwede kayong gumawa ng mga sarili niyong line. Um, wala ka, wala akong kasama sa Flicktoons. Ako lang. Ako. Oh. Ah, ikaw lang so, si lahat ng may characters oh. na akin. Okay. So, ito, ito ang character mo. Ano naman siya? Um, kung mapapansin nyo, mukha siya demonyo, di ba? Pero tao siya. Mm. Okay. Okay. Bakit? Um, Bakit? Sige, <laughs> tanong namin. Ayan. Uh, wait lang. Ulit, ulit, ulit. Wait lang. One, two, three. Bakit? <laughs> Ayan. <laughs> Hindi, um, nagsimula kasi yan nung... Ah, bi- bilang artist kasi, syempre lahat tayo sa mga nagtatry mag-drawing, no? Mahilig tayo gumawa ng ano, yung mga fan art eh. Halimbawa, sila Goku, yan, Ghost Fighter, gagawa natin ng ano, no, ng sarili nating rendition. Oo. Um, sabi sa akin ni misis ko, Magaling ka naman mag-drawing. Alam ko, demonyo ka. <laughs> Ayun, gumag kumbaga gumagawa ako ng characters ng iba eh. Sabi, why not gumawa ka ng sarili mong character? Tapos yun ipakilala mo. Hmm. Oh, doon siya nabuo. Uh, actually, si Devil Boy, kaya Devil Boy, um, paano ba sabihin yun? Uh, sa akin ko siya kinuha eh. Mm-hmm. Yung personality, etc. Wala lang ako sungay, no? Pero... Kita naman namin yeah. na meron <laughs> talagang sungay. Ayan. uh, si Devil Boy kasi, tao siya. Mm-hmm. Ngayon, uh, meron siyang parang rare na skin disease. Tapos, ang bansag sa kanya is Devil. No? So, nung lumalaki siya, pinakatawanan na niya yung pangalan na Devil Boy. Kaya siya nabuo. Bakit siya may horns? Parang siguro implant. Di ko pa masyado nabubuhan ng story, pero parang ganun. Tutulungan ka ni Ryan Rems. Bakit siya nagkasungay? Gawin niyo na ngayon. Ano yan? Nana talaga yan eh. <laughs> Nabuo. Oh. <laughs> Nabuo. So, na-infect yung balat niya, nagkanana. Ah, Ano yan? Ah, siguro pinaka-high-end na psoriasis. <laughs> Yan. Oo. Namumula ka na may nana. So, hindi pala basta-basta yan, ano, no? So yun, kompleto na. So, ipapattern mo pa rin ba sa'yo? Palayo <laughs> oh, na. Bakit ka may nana? <laughs> Pero ito, ikaw, ikaw yan. Ako yan, ako yan. Bakit demonyo? Um, good question. Kasi sa mga taong hindi ko nakakasalamuha, hindi ko pa kilala, tapos first time ako may meet, madalas ang tingin sa akin, ano eh, parang masa, masama, parang bad ganun. Boy, bad may boy, may first impression na mukhang maangas. Hmm. To ganyan. Kaya siya parang devil kung tawagin, no? Parang uh, yung aura ba? Hmm. Yung aura, parang ganun. Tapos, yun, in-incorporate ko na, na lang. <laughs> yun, so, doon ko siya na-incorporate, yung pagiging devil niya. Tapos, uh, ah, ano si yun, Dev- first impression lang sa'yo, mukha ka ng masama? Mukha lang talaga masama. Oh, kasi long hindi. hair, naka-shades. Uy, salamat. Oo, oh, mukha lang siya alamid. Anong, anong, Alamid. ah, yung vocalista? Oo. Si Gary. Ah, oo. Pa. Ah. Hindi ko naman mukha. Baka ah, singer. Mas mukha pa siyang masama. <laughs> Sinuloy kita. Palit Ganda. kayo. Palit Palit kayo. Palit kayo. Palit Palit tayo laruan. Palit tayo laruan. Palit kayo lawan. <laughs> hindi, hindi ko naman siya nakitaan ng ganun. Well, baka ganun yung perception niya sa sarili niya. Bakit ganun ka ba umasta? Baka naman may asta ka. Ninnipa ka ba ng mga basukan? <laughs> eh, siguro ano na lang din, simula nung, ano ba to, uh, basta yun eh, yung mga nakakasalamuha akong tao kasi, madalas na impression, kapag kunyari, nagiging ka-close ko na sila. Oh. Lagi na nasabi sa akin, alam mo, parang tingin ko sa'yo dati, parang ano eh, maangas ka eh. Mm. Parang gano'n. Eh, hindi naman. Di ba? Mm. Sinuntok nga ako, hindi ko ginantihan eh. Oh, di ba? Angas naman nun. Uy, gagi. Mm. Ano? Sumaya ako dun sa hybrid na kotse, yung ano, Oh. pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Ha? Oh, kaso nahilo ko eh, sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Hmm. Parang iba yung binibenta mo ah. Ito na ang... <laughs> Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi, eh. hindi pala. Hydro yun. Ah, ito ah, pala. Eto, may hybrid din tayo dito, ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai ah. Cool Stick. Hybrid Aba. Ah. din to, para yung coaching ni sakya mo kasi ito, inhaler, mm. saka oh. liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang. Oh. Aba, pare-parehas tayo. Ah. Alam mo oh. kung bakit hybrid to? Kasi oh. pag binuksan mo yung ilalim, Oh, may bulita siya. Roll liniment, on. Liniment roll on. Yeah, liniment. Liniment, oh. liniment roll on. Yung ibabaw, okay, ano? Ah. Yung ibabaw. Inhaler. Inhaler! Ay! Oh, oh tingnan mo. Oh. So, wow. Hmm. So hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Oo. Aray ko, sakit sa mata. <laughs> ang tapang. Oo. Ang tapang talaga nito. Hindi ka Oo. talaga. Naku, ang pampatanggal, ako na yung berde yung pantanggal dyan. <laughs> Oo, oh, verde. <laughs> Wag, hindi ganyan. Ah, ah, ah, ah, ah, shit. Oh, ah, sarap, mga <laughs> tai Chi, inhaler, liniment, two in one. Parang Hindi ka na mahihilo kotse. sa biyahe. <laughs> Hmm. Hmm. Pero ngayon, ang tawag dyan, nabanggit mo kanina, ang tawag dyan ay art toys. Art toys. ah, designer toys. Designer, toys. Hmm. Ano ba, kasi ngayon, ang hindi ko gets, ba't nagugustuhan ng mga tao ang mga art toys? What ba- makes it special? What, oo. Ano ang, ano ang bentahin niya sa mga tao? Bakit ganun? Hmm, paano ba? Ba't nag exist yan? Ako, nung sa... Una kasi, collector talaga ako. Hindi naman ako... Ano ba ah, kinokollect mong toys? Una muna, Funko Pop. Then, nag-ano ako sa mga resin statue. Tapos, na-introduce sa akin si Quicks. Mm. Then sabi ko, wow, panalo tong gawa ni Quicks. Then nag-collect ako ng Quicks. Tapos nag-start din akong, na-introduce sa akin yung art toys. Actually, una kong collection is yung version 1 ni, ni Nostra. Eee. Yes. <laughs> Tapos, yung galing sa pet niya? Yeah. <laughs> Para Parang uh, ano, artist proof talaga. Uh, <laughs> artist proof, may amoy pa. Tapos ano? Ano sa- copy yun? Ilang copy yun? Pang ilang copy yung na, nabili? Parang yung ano eh, parang two yata or three yung nakuha kong copy sa kanya. Tatlo Tapos, yung kasya sa puwit niya. <laughs> Tapos, yung ano, sabi, bi, ano, ayun, na-introduce yung art toy. Sabi ko, okay itong artist ah. Ang ano lang is, parang may unang-una yung kaya ako siya gusto dahil may sarili niya siyang, kumaga unique yung character do sa local artist lang. Mm. So wala, hindi siya katulad ng mga anime na na gagaya iba-ibang studio nagpo-produce. Kaya lang ang problema, medyo mahirap kumano dun sa mga artists, yung maka-score ka ba. Siguro sir, na, na ano mo na rin, na-encounter mo na, yung mga exclusive release nila. Oo. So kailangan pang pumila ng maaga. Oo. Ah. Sabi ko, gawa nga rin ako ng sarili kong laruan para maging co-artist ko sila, magiging tropa, makakakuha na ako. So nag-drawing ako. Tapos pinadala ko doon sa tropa ko, pre, gawa mo nga ng 3D design. Nag-create ako. So dahil nagra-rides ako, sabi ko unique dapat yung character ko. Then iba rin yung kwento. Kasi yun yung parang mapapansin nyo sa art toys community. May kanya-kanya kaming character para maiwasan din yung mga copyright ano. Mm. So sabi ko goggles type, kaya lang hindi tulad ng helmet sa motor, square. Mm. Tapos ito na yung pagkakakilala sa akin. Ayun siguro din yung isa sa mga reason kung bakit yung sa mga art toys ano, yung nakakahiligan nila. Kasi alam mo yung pakiramdam na ng mga bata tayo nagto-drawing. Oo. Tapos ito na nga yung mo na may sarili kang character. Mm-hmm. Dati dede yung dinodrawing ko. <laughs> Ngayon hawak na. Hawak ko na. Oo nga na. Tama naman. Hindi dati di ba? Ah, anong dede? Ulo na magtataho yan. <laughs> Lililangin mo pa eh, no? Shower yan! <laughs> Paano nag-drawing ng bayag? <laughs> Sampung bayag. so, yan, nagsimula lang sa, anong material yan? Ah, dalawa yung klase ng pagpo-produce. <clears throat> Isa yung 3D printed. So, casted siya from ah, 3D, ang tawag dito, resin. Resin. Resin. Then, para makamura ka sa production, kung magre-release kami ng medyo maraming pieces, like, third, ano, pinaparikas namin. So, nag-mold, then resin din. Resin pa rin. Resin pa rin. Pero ito kasi from 3D print, yung iba resin casted na siya. Isa-isa niyang pinipinturahan niya? Yes, opo. So medyo ka- challenge siya artist kapag nag-release ka. Ako madalas 4 to 5 lang kasi yun lang yung kaya. Kasi syempre trabaho sa ano sa office, then pag uwi, saka lang baba babanatan ng pintura. When you paint it, kailangan consistent siya. Ibig sabihin pare-parehas. Yes po. May mga minsan, uh, ah, parang ayun din yung plus talaga ng art toys na minsan di talaga perfect. perfect oh. mm. Kasi sa pag spray lalo yung kapag nagte-tape, eh, yung challenge eh, yung pagte-tape. Oh. Gano'ng katagal ang isang laruan? Depende sa colorway eh, saka sa sipag eh. Saka sa schedule. <laughs> ano na yung pinakamatagal na laruan na nagawa mo bago bago mo siya ma- masabing tapos na? Ah, nag start kasi siya sa ano eh. Si Nostra yung mismong nag-3D. Siya yung gumagawa ng 3D sculpt sa software, then papadala, ipiprint. So yung pagpipaint, medyo tuma, mga siguro mga one week before mo matapos. Mm. Yung, uh, siguro, kasi sabay-sabay naman po eh. So kung may five kang i-release, may lalabas mo siya ng uh, within the week. Kaya lang ang problem kasi yung pag-conceptualize ng colorway. Mm. Doon kasi nagkakatalo. Ito bang art toys, ano, uh, masasabi ba siyang pwede siyang maging koso ano ah ano yun koso ano ta- Hanap buhay. hanap buhay ah dito ka na Livelihood. talaga kukuha livelihood yan Possible din siguro kung, yun ya, kung may name ka na sa industry. <laughs> Kung once a day ka lang kumain. Oo. Hindi, hindi, I mean, <laughs> Sorry. oo, hindi, meron, meron talaga, pwede talaga. Possible talaga. so ik, ik ito ah may day job ka ba Ah, meron. Pero, then, day job ba tawag doon pag nag-freelance? Basta, <laughs> Doon basta may, din may siya. ano din, may, ah. kasi hindi naman, day ako nagtatrabaho, minsan gabi. Ah. Oo. <laughs> Dorman din siya, James. Tingnan <laughs> mo. Di si Ese yan. Magkano ba nag-range yung mga toys? Ah, depende sa size, tsaka sa quantity. Yung version 1 mo, magkano? Itong version 1 ko, kano ko ito binenta? 5,000. 5,000 four, Parang ganun. five. Basta four or five. Ito, five. Ito, eight. Eight. Oh. May, may, may nagsasabi ba sa Art Toys community, Mall naman yun? Ba't naman mm. mahal? Ba't, ba't naman Yung ba yung lagi nyo naririnig? Ganun? Actually, naririnig namin yan sa mga kapwa artist namin. Sa namin. kapwa artist pa namin naririnig. na, na ang mahal. Nakakaano naman yun. Yes. Kasi, Siyempre, parang sa painting, hindi ka mag judge ng painting tapos sasabihin mo ang mahal ng painting. It's either you buy it or not. Hmm. yes. Hmm. Ano ano ano ano ba ang mga katoksikan sa loob ng toy art community? Oo. Art toys community. Sige, pasyatin mo muna. Mukhang marami siya. Pasyatin mo muna. Hindi, hindi, hindi. Gamot, gamot. Hindi, meron ba? Um, basta healthy ba ang community natin ngayon? Kung ako tatanungin personal view, katulad nung tanong niyo sa kanin kanina yung livelihood, depende sa artist eh. Mm. Uh, based on experience namin, may mga artist na pag sa tingin nila this is a livelihood, parang threat yung ibang artist. Mm-hmm. Pero kapag tulad namin na kumbaga Titrip kasi lang ha- kami dito. No, eh. nagtitrip lang <laughs> na hobby. Tulad kapag uwi ko ng office, galing office, diretso sa bahay, pahinga lang, uh, pampawala ng stress, mm-hmm. outlet ko, magpe-paint lang ako. Then kung gusto mag-release, release. Hmm. Kung hindi mabenta, okay lang kasi subjective siya, eh. hindi uh, naman siya hmm. ano eh. Uh, so depende. Actually sa uh, artist community, may ganun ng existing na Oo, ah, Toxic nangyayari na siya. Toxic na. Yes, yes. Pero pag gan- as an artist, tapos ganun ka na mag-isip, hindi ka na artist, kapitalista ka na. Yes, totoo. Mm, totoo. Pero ano ba, pa- parang hindi ko makakompose eh. Pero ah, kung kung livelihood mo tong laruan na to or ito hobby mo ito, paano mo nag nagaano ba yun? oh. Oh, maano mo ba yun? Maano mo ba yung price ng hindi yung kumbaga yung pricing ng laruan na gagawin mo? Kunyari, ako, pangkabuhayan ko to eh, kaya ganito yung price. Mm. Ah, tapos yung sa'yo naman, hobby. Ah, anong mas mahal? Mm. Nag, nagbabari ba yung presyo Oo. based sa kung gaano ka ka-into dito sa sa art Sa paggawa niya ng... Ah. or, or same lang naman ang presyuhan? Parang sa akin kasi, ano. depend. Kasi Depende, tulad ko po, oh, sa costing. Ako kasi, ang costing ko, tinitignan ko kung ano yung mga gastos ko. Na, mm. halimbawa, from the 3D print, yung pagti 3D print, mm. yung pag yung liha pa niyan kasi matrabaho yung pagliha, then yung paint, yung packaging. Tapos on top of that, magpapatong lang ako nung, sakto lang kasi medyo mahirap din siyang because of the cost of the art toys. Ang mark ang ang market mo kasi yung collector talaga eh. Mm. So hindi mo rin siya maibebenta ng basta-basta. So Oo. dapat tama lang din yung pagpepresyo. May mga artist na known na Quicks is ano eh, established na siya pero mm. yung cost niya is napaka ano eh. For, Oo, hindi hindi, uh, pa rin ganoon ka. Uh, yes, tapos may kilala kami mga artist na hidden talaga silang mag So sinasabi mo ba na si Quicks ay sumisira sa market? Hindi. Hindi. Quicks is uh, God of the artist community. yan. Ah. <laughs> Oo. Napaka... Hindi, hindi. Cambio! Kumambyo! Galing yan ah. Yeah, actually, Ang mabilis na sagot na nakita <laughs> Hindi, actually maganda yung ginagawa ni Quicks dahil ah. ano. Siya nagbabalance. Siya yung Yes. nagbabalance. Tama, tama. Na, na may accessible pa rin siya sa mga collector kasi tanggap naman natin Pilipinas pa rin naman 'te, eh. third Yes. world pa rin mm. naman 'te. Eh. Mm. Maraming gustong mag-collect pero wala namang sapat na pera. Yes. Mm. Pero yung bat bat naman bat ka naman hahadlangan ng pera kung isa kang passionate na collector. Eh, di Diba? magnakaw ka kung wala kang pera. <laughs> Yan ang sinasabi ni Bib. BM! <laughs> Ako maganda yan. ha? Ah. Hindi. Pero yung, teka, eh, GB yung nabanggit niya yung ano eh, yung patong. Sige. Para mas malinaw, dito sa 5,000, uh, ah, sa 4,000 na to, magkano ang, uh, ano niyan, uh, paggawa? Dalawang libo din ba? Hindi ko. Ano, tatlong libo. That, sa akin kasi dati ina-outsource ko yung pagpipaint eh. Kaya uh, medyo, para mahabol mo, medyo mas mahal pero hindi, kumbaga yung makabawi ka lang ng 500 to 1,000 na profit per character is goods na eh. Eh, di ba napakaliit nun, pare? Oo. Imaginein mo yung Bakal mo oras na ubusin mo dyan, Yes. tapos yung idea ng pagko-conceptualize. Yun ang lugi ka kung ngayon naiintindihan ko na kasi ako pag titingin, sobrang ma- hindi ko din ka- hindi ko kasi afford eh. So parang mahal. Pero din na-realize ko si Genie pag nagwi-weave, pag hand-woven, hmm versus machine woven, mas mahal yung hand woven. Yeah, kasi yung oras mismo. na ginugol mo, design mo din yon tapos uh yung oras, tapos din pag gagawin yung pangdamit, dadaan pa siya sa ibang proseso, proseso na lalabas sa'yo. Mm. Di ba? So, marami siyang pinagdadaanan. So, pag may nagtatanong sa kanya, ang mahal naman nito. Ay, siyempre kasi handwoven. Hmm, mm, may story. Ano pa kayo diyan? Yung hand handmade sir. Oh, hand woven, handmade, mm. tapos yung nga yung oras and labor and all of that. Tsaka you have to value yung time kasi art artistry no, eh. yun, yung ginagawa ni Jenny. You yun yung, ano, yung time eh, ng yung, artist. Yung pinanggagalingan ng presyo, yung oras na ginugol mo sa paggawa. Yes. So, mm. kaya naiintindihan ko, oh nga, wala lang talaga akong pera pambili. Mm. <laughs> Paano mo malalaman kung anong design ng bebenta at anong papatok sa mm. mga tao? Hinuhuli nyo ba yon O kung ano lang sa tingin nyo yung magandang laruan? May ano sir eh, ako sa nakikita ko. Ako bago lang ako sa toy scene. Ah, kasabayan ko si Nostra. Ah. Um, next question. Dahil joke. lang. Ano- anong, anong tanong ulit sir? Nakalimutan Yung... ah, Paano malalaman Oo. mauhuli yung pulso ng Oo. tao sa, ah, sa design? Um, de- depende din kasi. Eh. Kasi lahat kami, kung nakikita nyo, meron kaming mga original characters eh, or OC kung tawagin. Um, kunyari, si Devil Boy, si Mori, uh, mag, mag, sobrang magkaiba sila eh, kung makikita mo eh. May mga, may mga taong gusto nila, design nila, gecko, more on gecko sila, no. mga lizards. And yung mga tao, may gusto mga devil or meron may mga astronauts and etc. Diba? Mm. May mga collectors kasi may mga lines na ganun eh. Mm. Mm-hmm. So, so depende talaga. So, madalit sa bet, sambahan lang. Oo, oh, oh, sambahan talaga kung makukuha mo. Totoo. Gina- sila yung nagde-design eh. talaga eh. Na, na, uh, parang pinto, na gusto kong mag, mag-drawing ng ibon. hmm Tapos yung ibon na yon, walang bumili. Okay lang. O bukas gusto so, kong mag-drawing ng buwan. Ah, sir. Oh, hulin mo ah, talaga eh. Ah, oh, uh, depende so talaga. Eh. wala silang, hindi ko mabebenta to. Feeling ko, ito yung magandang gawin today. Mm. Parang ganun siguro. Walang kaibahan to sa sculptors eh. Mm. Yung sculptors na nagbebenta ng art pieces na mm. sculptures. Mm. Halos lahat ng art, sir. Parang Oo. ganun talaga. Paintings lahat. Ganun Oo. talaga. Ako iniisip ko naman, on the point of view naman ng stand-up comi- comedy. Oo. Kasi minsan, kahit gaano kaganda yung, ano mo, yung set mo, yung material mo, kung hindi mo siya mamay market ng maayos, hindi mo marireach yung mga taong gusto mong ah, bumili ng produkto mo. So kayo, kinoconsider nyo din ba yung pagmamarket niyan? Kunyari, oh, uh, uh, social media, oh. paano nyo minamarket yan? Uh, gumagawa ba kayo ng stop motion o uh, storyline oh. para mas maging maengganyo pa yung mga tao? Kasi di ba yung mga laruan dati nung 80s, mas kung bumibenta siya, kapag may cartoons. Oh. Kino-commercial din. Oo. Oh. Kayo ba, paano nyo paano nyo minamarket yung mga sari sarili nyong produkto? Ito si Motang Pak, si Mori, tsaka si Devil Boy. Ang binoto niya nung election, si BBM. <laughs> Yung storyline nila. Yung storyline nila. Ang lakaw nito ay sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas, Devil Boy. Doon na pumasok yung backstory. Oh. Yeah. <laughs> Thank you. Susulat ko dito. <laughs> so, pero meron mang ganun. Kasi Paano? tama, nung 80s, ang ginagawa nila, magre-release mo silang comics. Cartoon, ah, tapos, cartoon? cartoons. Yeah. Mm-hmm. Tapos, toy line. Kumbaga parang kailangan ma, ma, mm-hmm. ma, ma-hook muna yung mga bata. Parang mm-hmm. yung ano. Kasi ito, art toys nga, ang target nyo, hindi na bata to, di ba? Collectors. Uh, collectors, collectors talaga eh. So, paano nyo nakukuha yung, yung, yung amor ng mga toy Kasi, collectors? Alam mo, isa pang maganda ng mga laruan nun, yung merong kang babasahin sa likod. Oo. Oh. yung storya niya. Saka yung Oo, ano, isuksok sa puwet. <laughs> Tsaka yung nakalagay, bag isuksok sa puwet. <laughs> Puwet sold separately. Oh. <laughs> Sok sa ilong, no? Oo, Pero may- yung yung power, oh, tapos kung ah, sino yung stats pa laban. yun, no? Oo, yung May mga stats. ganun eh. Kayo, yun ba? Kinonsider nyo din yun sa hmm. art toys? O isa ba siyang frowned upan sa community dahil dahil nga, oy teka, highbrow tayo, art, art, toys oo. tayo, mainstream yung gumagawa. no? Hmm. Feeling ko magkakaiba kami ng stories. Eh. Oo. Oo. Sa, sa akin kasi, um, yun nga, yung kanina, yung gumawa ng sariling character, no? Oo. Um, nung gumagawa kasi ako nung characters na iba, sinabi na ako ni Mrs. na gumawa ng sariling character, then nabuo ko to. Ngayon, um, <laughs> pa- Yun yung backstory. Magka, <laughs> paano ko magka, ano eh, kumbaga, syempre, bilang, pamilyado na din kasi ako. So, bilang magulang, gusto ko na din pagkakitaan to eh. Mm. So, may, meron eh. Sa nakikita ko, walang pinagkaiba yung dati, 80s, 90s, up to now. Walang pinagkaiba eh. Kasi yung social media, pwede natin siya gamitin for marketing eh. Hmm. Sa lahat ng platforms. Kunyari, dati sa TV, sa radyo. Eh, yun lang yung dalawang ma, ano eh. Oh, ngayon sa Dalawa social lang. media, paano mo siya minamarket? Ngayon, pinakilala ko to as in sa ano lang, illustrations lang, true illustrations. Hanggang sa paulit-ulit ko siyang ginagawa, nakikita siya ng mga tao. And then, nung nag-release ako neto, Uh, ah, doon, nakilala na niya yung character. Kasi sino oh. ba ah. naman yung bibili na, hindi ko na makilala, hindi oh, eh. bibili niyan. Yun nga diba? eh. So yun, uh, sa akin, through illustrations, pinakilala ko muna siya sa tao bago ako nag-release ng toy. Mm. Oh, alam mo yung nung dinadaanan ko kayo nung sa Singapore, sino yung nag-Singapore sa inyo? Kayo ba? Nagpadala, nagpadala lang, nagpadala, lang. Ah. Nung dinadaanan ko yung art toy section kasi puro art toys yung sa ano eh. Bilang mainstream na collector, na yung mga ano, kilalang character na yung hindi ko ma-appreciate yung mga art toys. Dinadaanan ko lang siya kasi walang story doon sa booth. Yun, tama. Wala siyang connection. Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya eh. kilala. Oo, oh, hindi mo siya kilala. Wala siyang eh. connection sa iyo. Hindi ko ako makarelate oh, sa kanya as a person. Oh. Eh. Parang, bakit siya kukunin? Oo, yun. Kaya parang feeling ko baka may kulang din dun sa art toys industry kung paano ipakilala yung market. characters. Yes, yes. Tama, tama. Kasi ngayon, nakikwento niyo yung characters nila, pero parang may hinahanap pa ako doon sa lalim ng storya. Ah. Na, nasabi mo lang, yung background niya is gecko. Yung background niya is ah, yung, yung anak mo. Ito, ikaw to. Yan, eh, creeper, mm. parang ano siya. Oo, pero ano ang mga, sino yung kalaban niya, Sino yung, ano yung hugot niya, bakit siya ah, personality niya. Oo, Kasi ano yung personality din yung mga laban eh. Kuwari, si Optimus Prime, siya yung leader, siya yung matapang, gano'n. Mm. So pag nakikita ko siya, parang tak, ano, eh, ito yung taga, tagapagtanggol ng Si mga... Bumblebee, ano. yung makulit. Oo. Mm. Sinunod niya yung payo mo eh, no? Mm pinangalanan niya yung isang karakter ng James Caraan. <laughs> Tapos yung kontrabida. Ito isang karakter na to. lahat. Nawalan to ng trabaho. pero, pero <laughs> ako, Kaya for sure, alam ko may mga ganun na rin kayo dun habang pinipaint Meron niya. Oo. Kasi ini-imagine mo na eh, bago siya mabuo eh. Si Devil Boy, ah, anong karakter niya? Anong ugali niya? Katoliko. Ah, <laughs> Katoliko sa sa asawa ko ah. Sorry sa asawa ko. Si Devil Boy kasi tamad yan. Hmm. Tamad. So ngayon, um, dahil binubuli siya nung bata siya, alam mo yun, parang may redemption siyang gustong gawin eh. Mm. No, yung mga bullies. Kasi ako nung bata ako, nabully ako eh. Mm-mm. So doon ko siya nabuo na parang kailangan maging strong naman tong character na to. Parang ganun. Yung tumatayo sa sarili. So, di ko pa nagagawa ng buong storyline pero may mga kalaban yan. May mga mm. kalaban. In-embrace niya yung flaws niya. Ginawa niya into something naging oh, strength, strength niya. niya. Oh, so, mm. Na parang o sige, binubuli niyo ako na ano, devil, devil. O sige, oh. magpapaka-devil ako Oo. para sa eh, inyo. ganon, ganon mismo, sir. Sino kalaban niya? Si Santo James San, <laughs> San, Santo Paps. <laughs> Si Gecko naman, si Gecko. Ah, si Mori naman, ano siya? Ah, ah, Mori pala. Mori. ah, pirata siya. So, eh, may, may, ano siya ng oh. pirate, ano sa likod. So, Coast Guard ang kalaban. Ah, Coast Guard yung kalaban nila. Tapos, parang, sa, para maiba naman doon sa ibang character, siya naman ayaw niya namang maipaglaban. So pumunta naman siya, nag-street siya. Gusto niya na lang gumawa ng street arts. Mm. Parang ganun. Kaya nag-street arts na to. Tapos yung sunod doon, hindi ko pa alam. Ah. Kumbaga, ano siya, wala siyang pake sa buhay. Wala gusto siyang paalam. Yung... Gusto niya lang gawin yung... Gusto niya lang mag-art. Gusto niya lang ilabas yung... I-express yung kung ano Parang man nanawa yun. siya sa old ways niya. No, ah, no. Ayaw niya na maging... Ayaw niya na makipaglaban. Ayaw niya na... Oh away, ayaw nyo ng gulo, yun lang. Okay, so... May lumalapit ba sa inyo mga, kuwari, Filipino comic book artist na gustong gawing storyan or lead nga. ng mga comics nila? Mm, wala pa naman sa akin. I think maganda rin yung idea na maganda yung collab na gano'n. Sa diba? ngayon, sir, wala pa. Kasi pag kuwari makita ka ng Devil Boy, tapos may comic number one, mm. diba, hmm. putsakin na, tapos may pirma mo pa. pa mm. diba? Tapos nandun yung... Actually, yung lumabas yung mga sa libro ni Sarah, hindi lang natuloy yung <laughs> release. <laughs> wala bang gusto gumawa ng uh, laruan ng isang kaibigan? <laughs> And pero, hindi naman yun frowned upon sa toy art community, yung magkakaroon ng comic book, Oh. Yung isang Actually, ah, boss, character yung... iba nagtatry din eh. Mm. Ah, Kasi ako, di ba, nagtry na ako oh, diba? nakita ko yung mga artworks niya, naggagawa din sila ng comics, mga shorts mm. lang. Kung mag, mm. di ba dati sa mga bubble gum, mga Oh. Ayan, yung parang eh, ganun. Diba? Parang, parang ganun yung so, mga nag-attempt sila ng mga ganung ano. Para mag, maging unique ka din uh, in a way. Sa art toy community ba, ikaw lang yung gumagawa ng ganyang figure? Kasi the rest, ako, lumaki ako sa action figures na yung G.I. Joe, Transformers, yung articulated, stars, sir. Oo, yung kahit na ganun na na-articulation. Mat- madami din, sir. Meron madami din, yung din. ganyan. Ah. Kasi ngayon lang ako nakakita eh. Pag naglalakad din ako, bihira ako makakita ng ganyang figure. Mm. Si Quicks meron din eh. Na Ah, ganyan, meron siya. Si ganyang check figure. disc. Oo, yung Ah, si- ang hulo naman niya yung parang robot. Robot. Mm, mm. oo. Yung ganda, parang ganda. Pero sa kanya kasi ngayon lang ako nakakita ng figure na ganun eh. Yung, feeling ko kasi sir, kaya din madalang or minsan lang maglabas ng gato kasi mas mahirap siguro siya gawin. Mm. Parang may, kasi ano eh, dadan, dadan pa sa mga patahian. Maghahanap ka pa ng tamang pyesa na pwedeng ikabit. Halimbawa, ito, yung shoes niya. Ito, pwede kang makabili ng ano eh. May nabibili ng mga shoes na ready-made, kakabit mo na lang. <laughs> Putak sa Parang marikina. <laughs> Kuha niyo ako ng sapatos. God, size Meron po six. kayo ng 1 inch. Pero yun, may mga ano din talaga. <laughs> Pipiyesa-piyesahin mo siya eh. So, mas mahirap siyang buuhin. Marami niya sa shop. May siya, meron, meron sa Shopee. Meron, meron, boss. Oo. Mga sapatos? Oh, Sapa- meron, meron. Jacket, meron din. Ah, ah. Jacket, pantalon, meron din. Yun. Kasi Tang ina, binibihisa mo na yung laruan mo ng Parang bukod. barbie nun. Barbie na to. <laughs> Sabi ko na. Tapos, no, hindi, binibilang ko rin sila sa, ng ano, ng cashier, yung may cashier. <laughs> Ay, kade eh. Ang yun. yabang, no? Pas cashier. tapos, tapos mag magbe-bell. na. Ang sasabihin nila, Grocery si Wilberin. Oo. Ano, At your service, Oo, tapos pag napago sila, magtiti kami. <laughs> Magtsatsaa kami. Sabi niya, yun ang ginagawa mo sa third floor. <laughs> Oh, ito naman si Mutang Pax. Anong Gagawin kalaban niyan? In, ah. ko pa yung material in moment. Sa Imutang Pack, marami na kaming nagawang ibang version niya. Actually, parang 15 characters na eh, na yung version nito. 15? S- oo, ah. Pero kumbaga, iba-ibang uh, ah, Chagoverse, iba-ibang Oo, version. iba-ibang version. Mas marami bang bumibili na foreigner more than mga Pinoy pag art toys? Sa ano ko kasi parang karamihan Pinoy, pero meron na din, meron, meron. din. Oh. Hmm. Pero mas marami pa rin Pinoy para sa akin. Eh. Which is sa a good ano, thing. May oh. sikat na ba na toy collector na bumili sa inyo? Like, oh shit, bumili sa akin si Jet Madela. <laughs> Jet Madela, kung oh, nung muli. Oh, no, no, no. May sarili din po siya. Kasi pag ano. bumibili siya, magkano yan? <laughs> Ang mahal! May birit. May <laughs> Mas accurate yung kay Rems na Jed Madela eh. Paano? Kano yan? <laughs> Diba? si Raulo ka! Hindi, yeah. soft-spoken naman kasi ito. Oh, okay. soft-spoken, hindi oh. naman ganun talaga. Pero, meron na ba, like, someone na popular sa toy community that bought one of your toys na parang, uy, tangin na, bumili sa akin si ano. Meron, meron naman, sir. Sino, meron naman din. pwede mo sabihin ko kung ano sino? Um, sino nga ba yan? Si Rico si yan. Wetworks, kung kilala niyo si Wetworks. Ah, si yung sa comics ba yan? Hindi. Ay, Uh, ah, toy, toy maker ah, din toy siya. Maker. Ah. May nilad ba yan? Ano? So, <laughs> ba yun. Yan, makakilala din sa toy oh. scenes. Um, medyo may mga ilan din. Pero yun, at least sumusuport sila sa sarili nilang ano. Okay. ano. Yun yung maganda doon eh. It matters, no? Kung you get your uh, parang recognition from your peers na matagal na. Oo, ah, sir. Oo. Oh. Hoy, baka may mga cool pals din tayong gustong gawa ng ano to, yung walang ginagawa. Gusto nilang gawa ng storya yung mga characters nila tapos oh. nilagyan ng comics. Yan. Practice lang din. Paano kayo makokontakt? Hmm. Ah. For Pwede collabs, ano din, ganyan. social media. Bigay Anong social media mo? Flicktoons. Flicktoons. Flicktoons. Ah, Flick, F-L-I-K Tunes, T-O-N-S. Facebook and Instagram. Yeah, dito naman. Uh, Kay Nostra. Nostra lang, N-O-S-T-R-A. Akin din, Mutang Pak Studio sa Facebook din, saka sa uh, Instagram. Mutang ano? Pak. Mutang, mutang, mutang Pak. Ano yan, yung Mutang Pak kasi is pen name ko during high school. Pag sumusulat ako ng mga short story, novel, and poem. Ah, so talaga mm. nagsusulat ka yes talaga po. mga story. Yes Uh, ah, ah. more on ano ko, then... eh, hindi pala natin natanong mm. istorya oh. niyan. Ano? Sci-fi yun. Oh, yun yung ano, uh, Ah, soul Reaper siya. Soul Reaper. So more on parang bida approach siya na siya naman yung trip niya lang yung mag kung sino yung mga naliligaw na kaluluwa sa space. Hmm. Siya yung nagagabay. Naghahati. Yes. So ang kalaban niya nga, mga katoliko, kasi diretso lang. <laughs> Wala Para sa purgatorio siya. yung mga di naniniwala sa purgatorio ang kalaban niya. Tama? Oo. Oh, naalala ko Tsaka yung... COVID ang naalala kalaban. ko sa kanya yung ganyan. Yung, meron pa ba kayong ganyan sa bahay? Yung face shield. <laughs> ah, actually. yes. Oh. Na- na- Doon ko siya kinuha din. Yung Nung ano- pandemic mo siya nagawa? At ah, 20, during the ano, yung 2021 na, yung pagtawid, Ah, pagtawid. na. Kasi Pagtawid. March yung lockdown eh. So, ang pinakakalaban mo ay ang Parmalee. <laughs> Ang galing nun, no? Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thekulpals.com. Congrats sa inyo. Ang ganda. Yan. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Brian Louis Cubero, Rafael Banico, Joe Ian Maravilla, Michael Steven Schwab, Dinkan Las Mike Sanchez, Jasper Macarec, Jason Dinong, Jamie Barameda, Dan Batino, Carl Tagle, Lloyd Castillo, JV Mena, Ivan De Los Santos, Alvin Leysa Borinaga, Atty. Mergio Aquino, Christian Ivane, Mark Hilera, Shweri Tam, Jergimir Kahusay, Tiffany Montana at Bernard Alan Domingo. Yeah. Yun. Baka may mga ano pa kayo, Oo, ah, mga- na... Current, may mga... Shoutouts. Saan, mapa, san pala makikita yan nakada naka-display? Yung mga toys. Ah, sa mga page lang din namin. Okay. Sa social Ah, media. November 5 to lalabas, meron ba kayong upcoming ah, toy, Toy fair? fairs? Ah, sa December, sa ah, yung toy convention natin po sa ano, Philippine Toy Convention. Saan yan? Saan yun? Parang sa SMX yata ang event oh, niya. Malaki yan. Malaki yan. Thank you. So, thank you, thank you. question mo. Ah. When you make one product, mga ilang piraso, ilang ilan ang lumalabas per batch? On average? Ako madalas four lang eh. Kasi yung isa lagi ako namamali. <laughs> So parang may reserva lang ako. so ah. five ang maximum ko. Na, ano. tapos naglalabas kami ng tinatawag na one-off. Medyo mas mahal yung cost, ang price niya kasi hindi mo na siya pwedeng ulitin eh, yung colorway niya. Ah, original. Original. Ang galing ah. So, from Dexter, Padungao, pamura kay Adol GB, ang boss ko na kupal na si Fort de los Reyes. Takin ang boss mo, pukin inang yan. Yan, from EJ Santos, happy 30th anniversary sa PLDT Mountaineering or ano yan? PLDT Mountaineering. Ito yung mga sumusunog ng tower eh. From Gino <laughs> Do, pamura po ang bakal kay Sultan si John Martin Umali. John Martin Umali, isa kang tunay na bakal, ama Minsan yung mga sinasabi mo, Moman, na magkakaroon din ng consequence. From Ken Almodal, pamura po kay Boss James in German, ang mga tropa ko nasa Germany na sina Don Anthony Fanuncio, Ray Araneta at Frederick Villena. I can fucking, I can fucking, I can, ah, From Kyle Tagle, shoutout sa inyo, Olin and Riz, mga hampas lupa. From CJ Pahu, happy birthday ka RG Pahuyo. From Tiga Bas Bas, pinapabati ko pala ang pinakamaganda at pinakamabait na babae sa balat ng lupa from Stardew Valley na si Precious Joyce Ramirez. Birthday niya ngayon, November 1. Hi, happy birthday, Precious. Precious. Pangalan ka ng Shih Tzu. Star, galing Stardew Valley. Sa bahay? Tangina, no? Stardew Valley. Sana hindi b to, men. Sana village to. Mabuhay siya hanggang gusto niya and always take care Pakimura raw po kay Boss Ryan Rems. Sino siya? Precious Joyce Ramirez. Precious Joyce Ramirez. Tanga ka, Precious. Yun. Maraming salamat po. And for stand-up comedy shows, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh hmm. no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.